بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga moji poštovana braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon toga pominjemo znači da smo prošli put govorili o tome da el vala wal bara ljubav i mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala proizilaze obavezno i nužno iz samog šehadeta la ilaha illa Allah. jer negiranje bilo kakvih božanstava koja se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i negiranje uluhijeta bilo kome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala za sobom povlači i šta nužno da se negira i ljubav i nada ja tako i, i mržnja u ime bilo koga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala jer se sad uh, sav uluhijet potvrđuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Iz toga nužno proizilazi šta? Da se sva ljubav, sva nada, sva, sav strah, te okul, oslonac i tako dalje veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se očekivanje, je tako, koristi, pridobijanje koristi i odagnavanje štete očekuje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se insan sav veže za Allaha subhanahu wa ta'ala iz toga nužno proizilazi šta? Da voli onoga ko voli Allaha subhanahu wa ta'ala, da voli Allaha, da voli njegovog poslanika sallaha alaihi sallam, da voli šerijat njegov, je tako? Da sav šerijat prihvata, da ga voli. Da mrzi one koji mrze Allaha subhanahu wa ta'ala, koji mrze Allaha poslanika sallaha alaihi sallam, koji se bore protiv ovu šerijata i ne vole ovaj šerijat. To je nužno znači proizilazi iz samog šehadeta. Danas dodatno na to, danas dodatno na to za Allahovu pomoć, čitat ćemo sljedeći poglavlje u kojem se odgovara onima koji tvrde da je cilj cilj šehadeta njegovo izgovaranje, je tako? Pa onaj koji izgovori šehadet, on je musliman. I zaštićen mu je i život i imetak i čast i ne možeš poslije toga za njega reći da da je nevjerni. Je tako? Pa ćemo odgovoriti na na ovu postavku. Ona je pogrešna. Tako. Zašto je pogrešna? Vidjet ćemo iz onoga što kaže sam autor, Allah se smijel. Kaže, nije tevhid puku potvrđivanje nekog roba da je Allah spanova tajla stvoritelj i obskrbitelj. To nije tevhid. To jest tevhidu robovije, ali to nije cilj tevhida koji treba da proizidje iz šehadeta la ilaha illallah nije znači značenje šehadeta la ilaha illa Allah šta? Da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini obskrbitelj, stvoritelj, je tako, da on određuje sudbinu i tako dalje. Zašto? Zato što su to potvrđivali mušrici. Mušrici prije objave Kur'ana, je tako? I oni su vjerovali u to, obožavajući kipova, je tako, i mušrici. vjerovali su u to. Pa su pored takvog vjerovanja i takve spoznaje o šehadetu bili šta? Mušric. Ništa im to nije pomoglo. Nego tevhid koji proizilazi iz la ilaha illallah i temelji se na la ilaha illallah, je tako? To je tevhid koji u sebi sadrži ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokornost i poniznost pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Potpunu pokornost i povođenje i izvršavanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Potpuni ihlas iskrenost, da se djela sva čine samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala iz želje za njegovim zadovoljstvom i njegovim licem. Znači sva djela, sve riječi da se daje uskraćuje, da se voli i mrzi, je tako, da vjerovanje ispoznaja šehadeta sprečava ga od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, znači sprečava ga njegova vjera i njegov šehadet od zapadanja u velike, u velike grijehe i tako dalje. To je značenje šehadeta i to treba da proizađe iz, iz šehadeta. Je tako? Na to se misli kad se kaže la ilaha illa Allah i to je taj tauhid uluhije. La ilaha, nema ilaha, a ilah je božanstvo, ono što se obožava, što se voli, pa tako čemu se pokorava, zašto, zašto se srca vežu, od čega korist očekuju, jel tako, od koga očekuje da odagna njihove nedaće i tegove, jel tako? Taj koji se sluša i slijedi i kome se bezuslovno pokorava. To je Allah. To je ilah, jel tako? A mi kažemo nema ilaha osim Allaha, pa je Allah jedini naš ilah i jedino se prema njemu tako odnosimo. Da tako? Kad se tako prema njemu odnosimo, onda to iz tog šehadeta proizilazi i od onoga što je on zabranio, što je... E, ko tako shvati šehadet la ilaha illallah, on će shvatiti šta znači hadithi u kojima Rasul sallallahu alaihi sallam kaže kao sljedeći hadith Inna Allaha harrama ala nari men kale la ilaha illallah ibtagi bi dalike vajah Allah. Allah je zabranio džahennemskoj vatri onoga ko kaže la ilaha illallah, a želi time Allahovo zadovoljstvo, Allahovo lice. Sad, onaj ko zna ovo prethodno, jel tako, što smo nabrojali, šta šehadet sa sobom nosi šta znači, znači šta znači, zna šta znači ovaj hadith. On, šta zna šta znači ovaj hadith. Allah je zabranio onome ko kaže la ilaha illallah, šta džehennemskoj ga vatri zabranio. Učinio ga haram džehennemskoj vatri. Zabranio ga, je li tako? Že, onaj ko to kaže, želi će Allah subhanahu wa ta'ala lice. Zatim, u drugom hadithu kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, la yedhulun nara men kala la ilaha illallah. Neće ući u vatru onaj ko kaže la ilaha illallah. Onaj ko zna što znači la ilaha illallah, zna što znači ovaj hadith. Je li tako? Zašto ovo govorimo? Zato što imaju, ima mnogo haditha u ovom, znači, e, na ovakav način, gdje Resul sallallahu alaihi sallam govori o onima koji kažu la ilaha illa Allah, ili da će Allah subhanahu ta'ala spasti u džahennama i tako dalje. Mnogi oko ovih haditha su se razišli njihovog značenja. Zašto? Zato što nisu obraćali pažnje na zna, samo značenje la ilaha illa Allah. Pa su mnogi rekli, jel tako, šta, da se ovo odnosi, ko kaže la ilaha illa, da se odnosilo prije nego što su došli šerijatski propis i prije nego je šerijat potpunje. Je tako? Da je to bilo na početku objavi, kad je objavljeno samo la ilaha illa, i ništa drugo nije bilo. Drugi su rekli, neke druge svoje, znači, komentare imali. Rekli da znači da Allah subhanahu wa ta'ala će ih spasiti od džehennemske vatre, od one vatre koja je za kafire. Jel tako? Ili da će ispasti od džehennemske vatre u smislu da će vječno u džehennemskoj vatri ostati. I razne druge, druga objašnjenja ovih hadita. Gdje Resul sallallahu alaihi sallam kaže da neće ući u vatru onaj ko kaže la ilaha illallah. Zašto su pribjegavali ovim raznim drugim eh, ovaj, eh, komentarima i tumačenjima? Zato što se nisu obratili na suštinu značenja la ilaha illallah. Da se obratili i vratili na suštinu značenja la ilaha illallah, šta? Ne bi imali potrebe za ovakvim za ovakvim komentarima i za ovakvim šta? Tumačenjima ovih hadita. Jer kad imaš na umu šta je la ilaha illallah i onda dođe ti hadith i kaže ko kaže la ilaha illallah da tako neće ući u vatru šta? To sasvim logično i normalno i vidljivo iz samog značenja, je tako? Jer jasno je, je tako? Jasno je, svima je jasno da se ovdje ne misli ko bukvalno samo i formalno kaže da je ilaha ilno. Svata, jer nemoguće da vjera bude svedena na to. Da sva vjera bude svedena na to da čovjek samo izusti i progovori jednom, prevali preko svog jezika i kaže la ilaha ilno i da je to to. Je tako? Zašto je to nemoguće? Da padajući ostali propisu. Pa to je tako podrazumijevanje i tako mišljenje bi bilo suprotno samom šerijatu, čitavom ostalom. Je tako? Pa onda, šta bi smetalo i zašto su se mušnici toliko odupirali? Da kažu la ilaha illa, šta bi im smetalo? da jednom kažu to la ilaha illallah i da prestane ta borba, bitka, svađa, polijevanje krvi, je tako ubijanje Amidžića, klanje, je tako progoni. Šta je smetalo da kažu to la ilaha illallah? Ako je cilj da se samo kaže la ilaha illallah. Znači nije cilj da se samo kaže la ilaha illallah. Vi znate ono kazivanje kad su se složili korešije da odu kod Ebu Taliba, da još jednom pokušaju šta da se nagode sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad su došli i rekli tvoj ami tvoj bratić tako tako zovi ga da se dogovorimo da mu ponudimo, pa su ga pozvali, pa mu ponudili svoj ponuda, a Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: Vi meni dadnite samo jednu riječ. Misli se vratno jeziku jednu rečenicu. S kojom će vam svima Arapi biti odani, je tako? i poslušni, a svi na Arapi, ađem, znači, davat će vam džiziju. Ali mi se rano. Davat će vam džiziju. Pa su oni rekli, šta? Da ti dademo takvu neku riječ. Da ćemo ti stotinu, hiljadu riječi taki koje će nam to donijeti. Šta smeta da ti dadnemo riječ, ili tako? Pa kaže, recite la ilaha illallah. Kad su to čuli, šta kažu? ovaj nam danas nikakvog ustupka neće napraviti. Šta? Shvatili su ovaj danas nikakvog ustupka neće napraviti. Pa zar je trebalo... Za... Vidi kako je Ebu Džehli kompanija, je tako? Odma su znali da se ne misli da puko samo ponove za njim da ilaha. Šta bi im smetilo da kažu la ilaha illallah? Ali znali su šta? Da se ne misli na puko izgovaranje. Da za, to, za to izgovaranje, odnosno ta riječ la ilaha illallah, povlači za sobom brojne druge, brojne druge stvari. Jer kad bi bilo tako, onda otkud munafici na dnu džahnama? Otkud sad munafici na dnu džahnama? Fi derkil esferi minanna. U džahnama su dereke, a oni su u dereku, znači onom donje. Najniže, najdubljoj rup džahnamsko. Otkud? Zar nisu rekli la ilaha ila? su sigurno, svi munarci kažu la ilaha ila. Je tako? Ali ništa tu govorenje nije nije pomoglo. Pa ovdje kaže, nego je obavezno šta? Da srce kaže, je tako? I da jezik kaže. Je tako? Ne misli se samo na puku izgovaranje jezikom, nego da srce kaže i da jezik kaže. Šta to znači da srce kaže? da srce spozna značenje, je tako? I da srce potvrdi to značenje i povjeri u to značenje la ilaha illallah. Da povjeri u suštinu onoga što taj šehadat la ilaha illallah potvrđi i ono što negira, je tako? Da upozna, je tako, šta se to, koji je to, šta je taj uluhijet koji se negira bilo kome osim Allahu subhanahu wa ta'ala da zna šta se to negira svemu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, taj uluhijet, je tako? To se negira la ilaha, svemu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, illa Allah. I taj uluhijet se potvrđuje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Šta je taj uluhijet? Je tako? Koji se potvrđuje samo Allahu, a negira se bilo kome drugom. To svojstvo uluhijeta, šta ono podrazumije? tako? Da je on ilah. Sada, znači to je taj govor srca, da srce sve to, da se u srcu sve to razumije, shvati i prihvati, je tako? Kad ova značenja, znači, budu postojila u jednom srcu, da znanjem, spoznanjem, je tako, i ubjeđenjem, onda je to onda je to taj izgovor la ilaha illallah i onda je to la ilaha illallah ono koje će spasiti takvog čovjeka od, od vatre. Jer kad spozna sve to, prihvati, povjeri u to, je tako? Onda će ga to la ilaha illallah spasti od džehennemske vatre. Kad to kaže svojim srcem i jezikom. Kad to kaže svojim srcem i jezikom. I onda ovdje autor navodi nekoliko primjera koji ukazuju na to. Kaže da dobro razmisli ili sagledaj priču, odnosno hadif koji govori o bitak, o kartici la ilaha illallah. Je li tako? Koji, dakle, hadif koji formalno upućuje, je li tako, i direktno upućuje na to šta? Na težinu la ilaha illallah jer bit će doveden čovjek na sudnjem danu 99 jel tako spisa njegovih grijeha ko brda jel tako ne vidi im se kraj Biće stavljeni na ta svage pa će biti upitani sjećaš se i kakvog dobra jel tako imaš ti kakvog dobra pa će reći ne sjećam pa će mu biti ne nego šta ima kod tebe jedno dobro izvađena kartica sada ilaha idna Allah stavljena na drugi tas pa će pretegnuti sve njegove grijehe Je tako? Pretrpit će sve njegove grije. Kako je to la ilaha ila? Nije sigurno ono munafičko la ilaha ila. Je tako? Nije sigurno ono židovsko la ilaha ila. Jer i munafici, i židovi. Je tako? I mnogi zindici govore to la ilaha ila. Ali neće njih spasiti. I neće. Jer je ovo šta? Svaki mu vehed ima ovu karticu. Je Svaki od njih ima la ilaha ila. Ali neće svakom od njih ovo la ilaha illallah biti tako teško. Jel tako? Zašto? Zato što nije kod svakog kod njih to toliko snažno i upočatljivo bilo u njegovo, u njegovo srce. Nije to dogučio i prihvatio i snažno u to vjerovo sa jakinom, jel tako, i tako dalje, kao ovaj koji se spominje u ovom hadithu, jel tako? I neće svakome njegova bitaka biti ovako teška. Zato što, je tako, ovaj koji se spominje u hadithu je posebno, je tako, njegov taj šehadet imao posebnu težinu. Jer se ne misli našto na puku izgovaranje. Da se misli na puku izgovaranje, svi bi u tome bili jednaki. Svi bi u tome bili jednaki. Ne bilo i nikakve razlike. Nego se misli na nešto drugo, je tako? Na prihvatanje tog šehadeta i govor, govor srca. Zatim, <clears throat> isto tako slučaj onoga što je ubio 99, je tako? Pa onda ubio 100 tog. Mufti, je tako? Pa onda, šta? Gdje krenuo prema mjestu, pokajao se od svega toga i krenuo prema mjestu gdje su živjeli dobri ljudi. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala i mu vahe. Je tako? I šta će njemu uh, šta će njega izbaviti, šta će njega spasiti? Njegova teoba i njegov šehadet, je tako? Njegov šehadet. Šta? Ali to je šehadet, poseban šehadet, je tako? Zašto je poseban? Ukazuje i njegovo dijelo na posebnost njegovog šehadeta, tako? I na težinu njegovog šehadeta. I na istinitost njegovog šehadeta. Zašto? Zato što na tom putu, šta? U smrtnom hropcu, je tako? I smrtnoj agoniji, zašto se bori? Da što više prijeđe na putu do tog sljedećeg sela i mjesta u kojem su živjeli mu'min. Je li tako? Sve tako, broći. Pa zbog tog njegovog truda i nastojanja da se što više primakne to mjesto u kojem su živjeli mu'mini, šta biva? Mhm. Allah subhanahu wa ta'ala daje šta? Da svojim prsima bude bliži tom selu, pa ga onda uzimaju mjeleci, meleci milosti. Meleci milosti. A to je sve šta? Težina njegovog šehadata. Težina njegovog šehadata. Isto tako sličan slučaj ovome je slučaj koji često spomenju, da tako i mnogo koriste, slučaj koji je vezan za zinalučarku, je tako, koja je napojila psa. Je tako? A kaže, šehekul Islam Ibn Taymi, neće svaka zinaučarka koja napoji psa biti na ovakav način spašen. Ili drugi hadith u kojem se govori da onaj koji je sklonuo nešto s puta da ljudima ne smeta, isto tako da mu Allah svano tjela oprosti. Ali neće svako ko nešto skloni s puta biti, biti mu tako oprošteno. Zašto? Zato što ovo je posebna situacija, tako? Posebna situacija. I poseban postupak koji upućuje na duboku iskrenost onoga koji to uradio. I njegovo duboko, šta? Ubjeđenje u šehadet la ilaha illallah. Jer ova zinalčarka, je tako, kad je vidjela tog psa koji se prenemaže od žeđi, mi takve pse ubijamo, šutamo, je tako, da nam ne smetaju. Na mjestu gdje nije nikog bilo da je vidi, je tako, nije niko, ni radi koga, ni radi čijeg pogleda, niti ikakvog rijaa. Je li tako? Trebalo sad nešto uraditi. Zatim, ovo je ipak pas, je li tako? Radi psa izložiti se posebnoj patnji, moci, spuštati se u bunar, je li tako? A žena, žensko, da se spušta u bunar. Pa onda da u svojim ustima pridržava cipelu, punu vode. O tako? Do te mjere šta? Da se ponizi. Pa onda da to iznese, da spasi, da napravi psa. Ovo šta? Ovo je došlo sa sa šehadetom la ilaha illallah. I sa težinom šehadeta koji je, jel tako, u tom trenutku i u toj situaciji proradila, jel tako? I vjera, i pokajanje, i traženje Allahovog subhanahu ta'ala zadovoljstva, je ono što je, šta? Izbrisalo težinu njenog grijeha. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala oprosti radi čega? Radi, radi šehadeta i značenja šehadeta koja se u tom trenutku stvarila u njenom, u njenom srcu. Inače, kako kaže šeheh islam, nek ne misle zinalučarke da će im svima tako biti oprošteno. O tako? Nije. Znači, nek ne misli da će sa, radi samog, jel tako, tog čina, nego radi šehadeta i vjerovanje u šehadet i spoznaje i prihvatanje tog šehadeta u tom, u tom trenutku. To je znači ono što potvrđuje šta ova prethodna značenja o koja smo govorili hadite ove prije što smo spominjali šta da će Allah subhanahu wa ta'ala zabraniti vatri ono, onoga ko kaže la ilaha illallah. Je tako? Ko zna značenje la ilaha illallah zna šta znači ovi hadithi i šta oni podrazumijevaju. A nikako ovi hadithi ne znači ono što je tako? Mnogi pokušavaju da dokažu ovim hadithima. Je tako? Mnogi pokušavaju da dokažu ovim hadithima kao što kaže še Salif Auzan, je tako, ko dođe i kaže ovaj hadith, je tako, i slične hadite, ko kaže la ilaha illallah, ga zabranio vatri, neće ući u vatru, ili Allah subhanahu wa ta'ala, je, uh, je zabranio vatri ono, onome ko kaže la ilaha illallah, želeći njegove lice i tako dalje, da je dovoljno čovjeku, je tako, da je čovjek musliman sa pukim izgovaranjem la ilaha illallah. Pa kaže, ne, neki kažu, ne smiješ ovakvima ništa prigovoriti, jer oni ipak to dokazuju šta? Hadithima Allahu poslanika sallaha alaihi sallam. Kaže, mi mu kažemo, lažeš, ne dokazuješ ti to. Hadithima Allahu poslanika sallaha alaihi sallam, nego uzimaš mutešabih, a ostavljaš muhkem. Uzimaš tekstove koje možeš jel tako, različito protumačiti i sebi objasniti, a odbaciješ druge koji dopunski objašnjavaju šta se htjelo reći ovim hadithima. Prema tome, zašto jedne hadite samo citiraš? Gde se beri sve hadite koji govore na ovu temu, pa da vidimo šta to šta to znači? Da vidimo šta znači šehadet la ilaha illallah, pa ćemo onda znati pravo značenje šehadet, pravo značenje ovog haditha. I zaista ko tako kaže šehadet la ilaha illallah, kako treba sa njegovim značenjima ispuniti sve njegove šartove, tako? Pa zaista Allah subhanahu wa ta'ala šta? Če ga zabraniti džahennemskoj vatri. Prenosi se u muslimom sahihu uh, riječ Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ko kaže la ilaha illa Allah wa kefara bima ju'bedu min duni Allah uh, e, maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Ko kaže la ilaha illa Allah i učini kufr u sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala zabranjen je postaje znači zaštićena njegova njegov život, njegov imetak, a račun mu je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A račun će mu svesti Allah subhanahu wa ta'ala. Šta ovo znači? Kaže šeho l-Islam, Muhammed Dubnu Abdil Wahab, ovaj hadis najbolje govori šta znači la ilaha illallah. On najbolje objašnjava šta znači La ilaha illa Allah. I najbolje u kući je na to, zato smo rekli daj da skupimo sve hadite koji govore o ovom. Pa vidi u ovom hadithu. Ko kaže la ilaha illa Allah i kufru učini ono što se obožava mi Allah s.w.t. Na što ovo kući? Da nije dovoljno samo puko izgovaranje da je. Nije puko izgovaranje. Čak nije dovoljno, jel tako, da se zna njeno značenje, al tako? Niti da se potvrdi to značenje. Nije dovoljno čak ni da se ispune neka od značenja ovoga, je l' tako? Da upućuje i vadite samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da samo njemu dovu upući. Nije ni to dovoljno. Je l' tako? Nije ni to dovoljno. Sa izgovorom Sa izgovorom šehadete la ilaha illallah sa izgovorom šehadete la ilaha illallah, znači nije dovoljno puko izgovaranje. Ne samo puko izgovaranje, nego čak i, vjero, i poznavanje njegovog značenja, i vjerovanje u to značenje, i upućivanje i badeta samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ništa od ovoga svega nije dovoljno. Sve dok šta? Dok uz sve ovo naučili kufr u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže še, uh, eh, rahmetullahi alaih, šehehu l-Islam Muhammedu ibn Abdil Wahab da ovo najbolje upućuje šta se podrazumijeva po tim hadithom ko kaže la ilaha in Allah. Je tako? Nije samo puko ko kaže, nego ovaj hadith dodaje, je tako, šta i učini kufur u ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tek onda postaje zaštićen njegov život, njegov imetak, a Allah subhanahu wa ta'ala će mu svesti računa. Ali dunjalku, na dunjalku šta mi se prema njemu odnosimo kao prema muslimana. Pa je glavni šart koji dodatno objašnjava na što se misli kad kaže Allah je zabranio vatru onome ko kaže la ilaha illallah, znači ko kaže la ilaha illallah i kufru učini ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta je to što se obožava i čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Tagut. A taguti su? Tri vrste. Je tako? Znači, ovo najbolje govori na što se misli i opovrgava mišljenja onih koji žele da kažu da kogod kaže da ilaha illallah da on završeno sa njim muslima tako da je muslima i odavde se vidi da tako neispravnost murđijske akide tako oni kažu da je čovjek je tako kad kaže la ilaha illallah, samim tim izgovorom, tako, musliman, tako, da je iman, spoznaje u srcu i govor na jeziku, neki čak svode to samo na spoznaju u srcu i tasdik, je tako, potvrđivanje u srcu i tako da. I oni kažu šta, kako kaže ovdje autor, da je kufr, da je iman znanje, a kufr neznanje. A kufr neznanje i svode to na to, a izvode ili i, e, smatraju da dijela ne ulaze je tako, u definiciju imana, niti definiciju kufra samim tim, je tako? Niti da ulazi u definiciju kufra. A dokaza protiv ovog višnja je mnogo, je tako? Poznato je da su mušnici Mekke znali šta Resul sallallahu alejhi ve sellem želi od njih kad ih je pozivao da kažu la ilaha illallah. Jesu li znali? Znali su šta on od njih traži. Kad ih je pozivao da kažu la ilaha illallah. I znali su da Resul sallallahu alejhi ve sellem od njih ne traži da oni puko, da tako, izgovore la ilaha illallah. Nije od njih tražio puko izgovaranje la ilaha illallah. I da im je zato nudio, nije im nudio zato džennet i spasi, i na dunjalu koji na ahiretu. Nije. Oni su znali dobro da to za sobom povlači mnoge druge stvari. O tako? Mnoge druge stvari. Povlači za sobom samo značenje La ilaha illallah. Inače rekli bi ga da je Resul, da su znali da Resul sallallahu alaihi sallam od njih traži puko izgovaranje šehadete, zar ne bi rekli? Šta smeta da kažu? Ali smeta. Znali su da ako kažu La ilaha illallah, da to podrazumijeva šta? Ostavljanje Alata, ozata, Menata, ostavljanje svih božanstava, svega što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A ako ostave to, šta to znači? To znači sad proglasiti naše djedove, naše očeve, naše šehove, jel tako da su svi mušrici, da su svi kafiri, da ništa nisu znali. A šta to još da se bom povlači? To znači okrenuti se protiv svih harapa, jel tako? sad svima njima to moraš objašnjavati, sve ih proglasiti za lutalim i za bludjelim, sa svima zaratovati. Vidite šta sve za sebom povlači. I oni su sve znali da to za sebom povlači la ilaha I zato ga nisu htjeli da izgovori. Jel tako? Po ovom ispadne, kako kaže šehol islam, jel tako? E, da su, da, da, kad im je govoreno i kad je od njih traženo, da kažu, la ilaha illa Allah, da su oni odbijali, a tako johlili se. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah, jastakbiru. Oni su kad bi im se govorili la ilaha illa Allah, oholili se. I govorili, a inna le tariku alihatina li, li ša'iri međnu. Zar ćemo mi ostaviti svoje božanstvo za, radi ludog pjesnika? Pa vidite šta su podrazumijevali. Odmah su shvatili šta? Zar da svoja božanstva nije, Resul sallallahu alaihi sallam dolazi i kaže recite la ilaha illallah. Oni kažu zar da ostavimo svoja božanstva radi ludog pjesnika. Pa su odmah shvatili da moraju ostaviti svoja božanstva iz čega? Iz la ilaha illallah. Odmah su to povezali. Shvatili da odmah treba ostaviti božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I da treba ibadet činiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala samo i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. I sva je borba oko ovoga. No tako? Oko čega? Da se ibadet posvećuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Inače poslanici su dolazili šta? I nisu se raspravljali sa svojim narodima oko samog osnove ibadeta. Činite ibadet ili nemojte činiti ibadet. Nije oko toga. Nego vi već činite ibadet, ali razni božanstvima. Ne, nego samo Allahu i Badec činiti. I ovo je zaista velika, veliki problem. Zaista veliki problem. Mnogim ljudima danas, hafidima Kur'ana, ne možeš objasniti da je dova i Badec i da se smije uputiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možeš to objasniti. I on i dalje ustrajava u tome šta? Da digne ruke i da moli Muhammeda sallallahu alaihi sallam i da njemu dovu kući. I od njega traži šefat. I od njega traži šefat. I tako dalje. Znači, ovo su duboke zablude. Zato što se čud, čudili, jel tako, kad im je rečeno, recite la ilaha in Allah, govorili, a dja'ala alihata ilaha wahida. Zar je sva božanstva učinio da bude samo, umjesto svih ovih božanstva, samo jedno? Inna hada la še Zaista ovo čudno, čudna stvar, tako? Čudili se to i odbijali to. I odlično znali šta, šta znači la ilaha illa Allah. tako, čim im je rekao la ilaha illa Allah, zar samo jednog Boga da imamo, zar sve ove ostale moramo sad se odreći, porušiti, odbaciti. Znali su značenje la ilaha illa Zato kaže šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alaih kaže vidi ove neznalice i ovi kafe i ovi mušici su znali što znači la ilaha illa. I bolje razumijevali šehadet la ilaha illa Allah od brojnih muslimana danas. Pa kako hajra ima u onom čovjeku koji sebe smatra muslimanom, jel tako? A neki mušrici su bolje znali značenje šehadeta la ilaha illa Allah od njega a neki mušnici su bolje poznavali značenje šehadeta la ilaha in Allah od njeg. Kako hajra ima u takvom čovjeku koji za sebe pored to, takvog slepila i neznanja, tvrdi da je da je tako musliman i da razumije vjeru, je tako? Pa, ovi koji danas kažu da se da je smisao šehadeta, je tako, i smisao ovih haditha, ko kaže la ilaha illallah, uđi u džennet, da je njihov smisao tako puku, šta, ko samo izgovori šehadet la ilaha, ko ga samo puku izgovori, da će biti spašen. Ko tako svati ove tekstove, šta, veća je nazval, neznalica od onih prvi neznalica mušrika koji su se opirali Resul sallallahu alejhi ve sellem u Mekki nisu htjeli da izgovori šehadet la ilaha illallah. Mnogi od njih smatraju da šehadet la ilaha illallah znači samo Znači, puku potvrđivanje da je Allah stvoritelj, da je on obskrvitelj, da tako da on oživljava u smrći, a u stvari time, jel tako, ostaje na nivou oni prvih mušika, jer i oni su potvrđivali da je Allah subhanahu ta'ala gospodar i potvrđivali drugu bi, da je on gospodar, da on stvara, daje život i, i smrt. Zatim kaže šehekul islam Muhammed ibn Abdul Wahab na ovo ili uz ovo još još ćemo spomenuti jednu šubu. Koja je to šubha? Ima onih koji kažu da je Rasul sallallahu alaihi wasallam osporio Usami ibn Zeyd. je li tako? Osporio i osudio ga zbog toga što je ubio čovjeka koji je rekao la ilaha illallah. Je li tako? I kaže šta još? ima oni koji ovom suprostavljaju i hadis gdje kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne kažu la ilaha illa Allah. I druge hadite koje spomenu u značenju šta? Da je naređeno odnosno zabranjeno da se digne ruka ili da se šta nasrne na onoga ko kaže la ilaha illa Allah. I onda šta? Napravi da ovi hadithi koji smo sad spomenuli, znači da šta onaj ko kaže la ilaha illa gotov. Zaštitio se, jel tako? I svoj metak, i svoju čast. I musliman je, prema tome, šta mu se posle toga može prigovoriti? Ništa, jel tako? Hoće da kažu da to što je Rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao u Usame radijallahu anhu Zar si ubio čovjeka koji kaže la ilaha illallah? Vi znate hadith, jel tako? Usama ibn Zaid je vidio ubici bitci mušrika koji ubija muslimane i žestoko se bori. I posebno mu zapo za oko, borben. Jel tako? Pa se onda Usama posebno okomio na njega. E, kad je ovaj vidio, jel tako, okrenuo se da bježi i odnosno u samoj borbi, bitci, jel tako, mm Usama ga je razoružio i ostao je ispod sablje. I onda kaže, la ilaha illallah. A Usama ga završi. I ta, do, on, pored toga, osjetio je nešto u srcu. Teško mu bilo zbog toga. Pa je došao Rasul sallallahu alaihi sallam i spričao. Pa kada je spričao, kaže mu Rasul sallallahu alaihi sallam, zar subio čovjeka koji kaže, la ilaha illallah. Kaže, ja Rasulullah, to je on samo od straha i sablje. A zar ti si ti otvorio njegovo srce? Otku znaš, Ja tako? I onda su skontali, ovaj prvi hadith kaže, ko kaže la ilaha illa uće u džennet, ovaj drugi hadith osporio u sami što ljubi ubio onoga ko kaže la ilaha illa Allah. Treći hadith kaže naređenim da se borim protiv ljudi dok ne kažu la ilaha illa Allah. Šta znači? Kad kažu ne ima više borbe sa njima. I šta ostade? Ostade da je cilj šehadeta puko njegovo izgovaranje. Je li to istina? Nije istina. Jel tako? Nije istina. Hoće da kažu, ovi hoće da kažu, da onaj koji izgovori šehade la ilaha illallah, da on poslije toga nikad više nije kjavir. Jel tako? Hoće da kažu, da poslije toga ne može više biti kjavir. Jel tako? I da se ne smije protiv njega boriti. Makar uradio šta god uradio poslije toga. Jel tako? Pa ćemo reći ovim neznalicama, jel tako? Jer moramo reći da se neznalice. Poznato je da Rasul sallallahu alaihi wasallam se borio protiv židova. A oni su govorili la ilaha ilaha. Jel je Jel se borio sa židovima Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jest. A oni su govorili la ilaha illallah. Isto tako, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam borili su se sa Benu Hanife. Jesu li oni govorili la ilaha ilaha? Jesu. Yes. Jesu govorili Muhammedu Rasulullah? Jesu. Jesu li postili? Jesu. Sklanjali? Jesu. Nije samo da su govorili la ilaha ilaha, nego su to imali ibadete. Pa ipak su se protiv njih borili, jel tako? I smatrali i murtedima. Jel tako? Jesu se borili protiv sljedanika Tulejhe? Jesu. Jesu se borili protiv onih koji su slijedili Esvedal Anzija, e, odnosno E, el esved el ansija, je tako? Jesu. A sve su oni, svi ovi su izgovarali la ilaha illallah. Šta je uradio Ebu Bekr sa el fuđa'a te esulem? Došao mu el fuđa'a i kaže stavljam se na raspolaganje. Pomozi me, daj mi oružje, daj mi konjicu, je tako? Jahalice, da se idem boriti protiv murtera. Je tako? Ove sve napriče što što spominjemo, uz njih ćemo spomenuti one koji su rekli nećemo davati zekijata. Ne daju zekat. Šta je Ebu Bekr uradio? Rekao oni kažu la ilaha illa Allah. Oni su muslimani, šta ćemo sad sa njima? Ne moraju davati zekat. Nije, nego kaže ovi su mrtvi. Ovi su mrtvi, tako mi Allah. Borit se protiv njih dok mi ne dadnu zadnju uzicu devi koji su davali Allah poslanik sallahu I onda je poslao vojske Da tako, da se bori protiv murtida. I to dijelo Ebu Bekra se spominje, svi spominju i posebno ga spominju po tome i da je to jedno od najvećih dijela Ebu Bekra. I najveći vrlina Ebu Bekra šta? Što je tako hrabro ustao protiv svih murtira. Odmah nakon smrti Allahog poslanika sallaha alaihi sallam kad se većina plemena koja su bila prihvatila islam opet odmetnula od islama, od islama. I ovo niko se ne čudi. Kako to odma nakon smrti Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam toliki ride i otpadništa. Toliki ride i otpadništa. A danas se čude kad se ove stvari izobjašnjavaju i kad svati da kaže pa ne ima muslimana onda, rijetko. Šta su mislili? onda se začudi kako je moguće da toliki riddet bude zastupljen. Danas, odnosno, kufr je širk. Jer mnogi od njih nisu mortali, jer su nisu nikad nije bili muslimani. Tako. Osim što se pripisuju islamu. A nemaju od islama ništa. Je tako? Pa sve ovo upućuje na što? Da puko izgovaranje la ilaha illallah ništa ne sprečava. Ne zaštićuje ni život, ni imetak, ni čast, niti sprečava u osnovi borbu protiv onih koji kažu la ilaha illallah. Ali ga pokaze poslije toga svojim, svojim dijelom. Pokaze njegovo značenje. Ovoga Al-Fuđaja, Sulamija, šta je uradio? Uzeo Debu Bekra konjicu, je tako, na oružanje i krenuo u borbu. Ebu Bekr, radijallahu anhu, ga pomogu, je tako, dao mu oće da se bori protiv Murteda, evo, I on je onda otišao i šta je uradio? Redom počeo pljačkati. I muslimane, i kafire, i murtede, od svih ocima. Ebu Bekr spremi drugog emira za njim. I ovaj ga sustigne i kaže njemu onda on, ja sam emir Ebu Bekra, a i ti si emir Ebu Bekra. Kaže, jel govoriš istinu? Ako govoriš istinu, spusti oružje. Odloži oružje. On je odložio oružje, ovaj ga uhvatio fino, odveo Ebu Bekra. Znate šta je Ebu Bekra sa njim uradio? zapalio ga živog. Živog ga zapalio. Je li ovaj govorio na ilah ilah ilah? Jest, je li klanju ovaj? Jest. Jest. <laughs> je postio ovaj. Nije musliman, tako. Ali vidi šta je uradio, pa šta se desilo. Je li ga spasilo da ilah ilah ilah? Nije ga spasilo da ilah ilah ilah, tako. Isti ovi koji kažu šta? Da onaj koji kaže la ilaha illallah da je samim izgovorom, pukim izgovorom. Bez znanja šta to znači. Bez, jel tako, ispunjavanja šartova. Samo da izgovori, jel tako? Da mu je zaštićena time život i metak. I oni sami, kad bi ih pito, dobro, onaj ko kaže la ilaha illallah, ako zanegira proživljenje, Šta je sa njim? Svi će reći. I najveće murđije će reći kafir. Pa tako. I najveće murđije će reći kafir, jel tako? Pa šta je njegov propis? Pozvat će da se pokaje i ako se ne pokaje, šta? Pogubit će se, vidi sad. Kako ga sad ne zaštiti, da i da imamo. Po, po vašem mezhebu trebalo bi da ga zaštiti. Jel tako? Pa ovo pokazuje šta? Da ni oni ne mogu ići do kraja u tom pravilu i ne mogu ga uvijek primjenjivati. I oni sami imaju, znači, na mnog brojnim mjestima, da bilo šta zanegira od ruknova islama, je tako? Da zanegira obaveznost namaza, posta, zakijata, svi, bez izuzetka, sve sekte smatraće ga šta? Nevjernikom, je tako? I tražiti od njih pokajanje. I ako se ne pokaje, pogubit će. Je tako? Prema tome, ovo pravilo i ovo kako ste vi shvatili, je tako, nije ispravno. Kako mu ne koristi šehadet kad zanegira neki detalj? Je tako? Nešto. Od šerijata. Ne koristi mu šehadet. A kako mu onda koristi šehadet kad zanegira sam taj šehadet? Je tako? I odbaci osnovu, osnovu vjere, je li tako? Kako ćemo da koristiti taj šehadet? Znači ništa mu ne koristi sam, sam šehadet. Ali, kako kaže šejh Olesnam, Allahove neprijatelje nisu razumijeli značenje hadita. Poznato je da čovjek kad kaže la ilaha illa Allah, je tako? Kad se pojavi neki čovjek, je tako? i kaže la ilaha illallah šta? Da je važiv da se suzdržimo od njega i da bude njegova šta? Njegov život, njegov imetak zaštićen. Je li tako? Sve dokad dok ne pokaže se od njega ono što je suprotno tom šehadetu la ilaha illallah. To dokazuje šta kuranski ajet u suri Nisa je ladina amanu idha darabtum fi sabir illahi fe tebeju. O vjernici, kad udarate po Allahove zemlji, na što se ovo misli? Kad idete po Allahove zemlji, na što se misli? Kad idete u džihad, je tako? Kad krenete u džihad, jer ne hoda se naprazno po Allahove zemlji. Tako? Ne hoda se samo onako da se hoda, nego se ide u džihad. Kad idete na, po Allahove zemlji, je tako, kad e, idete ne po Allahove zemlji, fi se viri, na, ah, na Allahovom putu, je tako, fetevejenu, dobro se raspitajte, je tako, dobro ustanovite situaciju, dobro ustanovite situaciju. Vora takulu li men alqa ilikum usselame, leste muslima. I nemojte govoriti onome ko vam nazove selam, nisi ti muslima. Je tako? Pa je ovdje naređeno šta? fetevejen. Dobro se raspitajte, dobro se uvjerite. Dobro se uvjerite. Da je ovaj neko muslimar samim šehadetom bil imalo ikakvog smisla da se poslije toga treba uvje uv, provjeravati ili uvjeriti. Nema šta da se uvjeriš. Čovjek je rekao la ilaha illallah i ne može poslije toga nikad biti kafirnici i kad poslije toga može na njega sablja dići. Tako bi bilo po njihovom mezhebu, je tako? Al vidi, Allah subhanahu wa ta'ala pored toga što je on rekao šehadet, kaže fe tebe Znači, Znači, sačekajte dok se ne, ne razjasni, dok se ne pokaže njegovo pravo stanje. Svatajte, broći. Znači, ovo je bilo jednostavno. Da ne ima mogućnost da onaj ko kaže la ilaha illallah, poslije toga opet bude kafir. Je tako? I pored govora la ilaha illallah da bude kafir, ne bi bilo i ne bi imalo nikakvog smisla da se naredi fe tebe jenu. Je tako? Dobro se uvjerite. Ne bi imalo nikakvog smisla. Je tako? Jer ne bi imalo nikakvog značenja. Šta ima da se provjeri? On je već rekao la ilaha illallah. Bilo bi završeno sa njim. Međutim, vidi se šta? Fe tebe jenu nije završeno. Zašto? Zato što ima mnogi koji kažu la ilaha illallah, a nisu a nisu muslimani. Isto tako, Rasul sallallahu alaihi sallam zar nije naredio da se bori protiv Haridžije? Zar nije naredio borbu protiv Haridžije? Jest. je li tako? A ove Haridžije su govorili la ilaha ila, govore oni la ilaha ila. kako govore la ilaha Ko su ove Haridžije bile? Te na koje je Rasul sallallahu alaihi sallam ukazao da će doći i da se bore protiv njih. To su bili učenici ashaba. Islam su naučili od ashaba, ribanullahi alaih. Zar nisu? To su bili ljudi koji su prednjačili u ibadet, je li tako? Ashabi, ribanullahi alaih, su se stidili svog namaza kad vide njihov. Svatate, broći? A pored toga šta? U borbi protiv njih je velika nagrada obećana, je li tako? I naređena borba protiv njih. Protiv koga? protiv Haridžije. Vidi kako im ništa ne pomaže u la ilaha illallah kad se ustanovi šta? Da se suprostavljaju šarijet, vidi da tako mijenjaju vjeru. Da mijenjaju vjeru. Svatate broći. Znači šta? Ovo su sve dokazi da onaj ko kaže la ilaha illallah nije samim pukim izgovorom šehadeta la ilaha illallah musliman niti mi je samim izgovorom šta zaštićen njegov imetak i njegova čast. Ali, ako kaže la ilaha illallah, poznavajući značenje la ilaha illallah, poznavajući šta sve podrazumijeva to la ilaha illallah, ubijeđen duboko u svom srcu u to značenje i pokoravajući s namjerom da se pokori, je tako, Allah subhanahu wa ta'ala, i da mu bude pokoran i da prihvati sve ono od propisa što ima u šerijatu i da prihvati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i da voli Allaha i poslanika, mrzi one koji se suprotstavljaju toj vjeri. I tako izgovori šehadet la ilaha illa Allah, on je, on je musliman sa tim šehadetom i nastavit će šta? Ispo, da praktikuje ono što je došlo sa tim šehadetom. Tako, s ovim, znači, bi završili, je tako, ovo dokazivanje našto, dokazivanje da je murđinska akida neispravna i da čovjeku puko izgovaranje šehadeta neće ništa pomoći. Ako je to puko izgovaranje jezikom, a za sebom ne bude imalo šta i ubjeđenje u srcu i potvrdu i potvrdu dijelima. I potvrdu dijelima. Inače, da je tako, rekli smo, ne bi korešijama bio problem nikakav da izgovore šehade. Kao što je rekao Rasulu sallallahu alaihi sallam kad bi rekao da dajete mi jednu riječ, šta jednu riječ, da ćemo ti hiljadu, nije problem, ali kad je rekao la ilaha illallah, kaže ovaj nam danas nikakvog ustupka neće napraviti. Klonimo se ovdje. Sa ovima ovim danas nemamo šta šta više raspravljati, nije oko čega se nagađati. Zašto? Zato što nam je rekao ono što nas obavezuje, šta? Da se odreknemo svojih božanstava, svog širka i tako da. Prema tome i danas ovo la ilaha illallah ima isto značenje. Je tako? Ima isto značenje, ko što je imalo i prije. I danas ovo, ovo la ilaha illallah podrazumijeva šta? Ostavljanje svih taguta i činjenju kufra u tagut. I odrisanje svih tagut. I ljubav prema Allahu, a mržnja prema tagut. Mržnja prema tagutu, mako on bio. I onda je to šehadet koji donosi promjenu u životima ljudi. To je onda šehadet koji ljude oslobađa. A tako? Koji ljude oslobađa iz robovanja, nekome i nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i postaje sasvim slobodan onda kad bude robovo samo Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne nekim stvorenjima kao što je i on i on sam, i on sam. Zato je potrebno, znači, svakom muslimanu koji ozbiljno svata svoj život, jel tako, i svoju situaciju. Šta? da ozbiljno shvati i ovu vjeru i da ozbiljno shvati i nauči značenje ovog šehadeta la ilaha illa Allah. I zaista, oni koji ovako govore kao murđije, vidimo šta da su neprincipijalni i neozbiljni. I neozbiljno je misliti i vjerovati da se od šehadeta želi samo puko izgovaranje. Zar bi radi toga svi ovi ratevi. Zar bi radi toga sve ove žrtve kroz čitavu istoriju ummeta je tako? Tolika krv proljivena i toliko energije potrošeno na putu uzbizanja la ilaha illallah a da to na, na kraju bude samo puko izgovara. Pa kome je teško to da izgovori? Zar bi se Allahovi neprijatelji toliko pripremali, skoncentrisali i toliko snage i i materijalnih sredstava i ljudi zapošljavali u borbi protiv ove ta'ave. Ako je cilj samo šta? Da se izgovori la ilahe. Šta bi smetalo svima da to kažu i opet, kako kod nas kažu, oplet posta. O tako. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zavrde. A sad mi recite koliko ima do jacije. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. ima neko od vas neko, nešto da dopuni? Kogod ima potrebne. Ima neko od vas da nešto dopuni? Rebno. Nije uvijek zove od sad. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Mislim da nije, Allah ne bi Ja mislim isto tako. Pa nisam čuo, znači, da, da, da mi je poznat. Ali eto, možemo se još malo raspitati, ali ti sa sad Allah najbolje zna da, da i ne vodiš. Ne vodi, ovako, kažem, pa sad to sam i pitao, da li griješ ili ne vidiš. Da Allah pomoži. U života ispali da. Tako je. Morat ših, znači, kad kao dokaz taj znak i povod objave ajete, na primjer, neko što. Znači, kad čovjeku navodiš dokaz, on ti traži povod objave. Povod objave, znači, istina je povod objave neka dodatno pojasni, je tako, e, značenje ajeta i hadita. Jer nekad se iz općenitosti, je tako, može podrazumijeva da pod značenje toga ajeta ulazi nešto što inače ne ulazi, je tako? Pa zato su ashabi šta? Najbolje poznavali značenje ajeta i haditha. Zašto? Zato što su bili prisutni kad je objavljivani, znali radi čega je objavljani, u kakvim situacijama i kako ga je Resul sallallahu alaihi sallam šta? Shvatio i kako ga sprove u praksi. Je tako? dok ostali ni, nisu imali tu čast, je tako? Iako postoji pravilo šta ko, koje kaže šta da e, povod objave, je tako? Pouka je se vadi iz općenitog značenja, a ne iz povoda objave. I da povod objave znači ne, ne sužava općenito značenje, a je pomaže u njegovom razumijevanju. Pomaže u njegovom razumijevanju. Allah najbolje Ali ajat je dokaz i kad, i kad ti ne znaš povod tako. On je opet dokaz svojim općenitim značenjem. Pogotovo što mi nismo u situaciji da mi dolazimo sa ajetima kao dokazima početni. Nego smo vidjeli da u takvim situacijama učenjaci iskoristili su taj ajat, jel tako, i dolazi, dolazi sa njim kao dokazom, pa mi ponavljamo za njim. Znači, ne koristimo mi to iz, od Nekakvog sebe. ičtihada ličnog, nego obično vidimo šta, da su učenjaci taj ajet tako shvatili i u takav kontekst ga stavili i vidi se, znači, sa predajama iz tefsira i predajama od ashaba, da su i oni tako to razumijeli i to je to. Čak i onda kad ne znaš povod objave, opet je taj ajet, jel tako, ili hadith dokaz. 嗯。死 الفجاءة السلمي Nisam prvi, prvi put ovo čuo. Mnogi su se pitaju, onaj, znači, postoje za Allahu bi postavio pitanje za ovoga El Huđaete Sulemija, što ga Ebu Bekr šta živog zapalio. Jer kad bi ga privodio, kad cijel da ga ovaj drugi koji je Ebu Bekr poslao po njega, kaže, ja sam njegov emir, ti si njegov emir, a ja nisam kufr učinio tako mi Allaha. Kaže, dobro, onda ostavi oružje ako istinu govoriš i privio ga. Ebu Bekr ga zapalio. Postavio se pitanje kako Ebu Bekr zapalio, a zabranjeno, Kažnjavati. Kažnjavati vatrom, tako, po hadithu od Rasula sallallahu alaihi sallam. Kako će mogu objasniti? Nije on pali. Nije. On je otimao i metke i od muslimana i od murtele, od svih. Jednostavno nije Ebu Bekra znao zato predaju. Kao što nije za Ebu Bekrom znao daleko poslije toga, je li tako? Ali. Ali, ali radijallahu an, oni koji su rekli za Ali radijallahu an, da je božanstvo, je tako, da je ilah, šta, naložio im je vatru? Kaže, kumbaru, iskopaj tamo veliki rup, veliki hendek, je tako, nabacaj puno drva, zapali i onda ovi pobacu. Tako. Ali ništa to nije bilo ibrata za njih. Nego, kad Allah subhanahu wa nekoga želi da zavede i zabludu odvede, onda najočitiji dokazi budu još veći dok. Još više ga guru. Pa su rekli, e sad, po, još više vjerujemo da si ti. <laughs> pa mu je došao Abdullah ibn Abbas poslije toga i kaže, zar nisi čuo? Je tako? Pa kaže, ali radila, da si mi prije rekao, ja to ne bi uradio tako. Ali je pobio svaki slučaj. Ali je pobio sigurno. Ali ne bi bilo pali. Ja sam mislim da onaj, kako se Pa postavljaju koji... pitanje, vidi kako je. Evo Bekr nije znao za neku predaju. Nije. Nije znao pa, pa, ni za pa nije znao. Kako se da... Kako se zove onaj isto drugi koji je bio vojskovođa, koji se kasnije onaj odmetne i kaže da mu silazi obje, a bio ženim čerkom Osama pa bi Abdullah ibn Zubair da da sam bio. Jesi, Abdullah ibn Zubair je naredio da se... Isto nešto sam on... Khalid, on je Khalid. Halid, A... ne mogu da se sjetim sad. Spominje ga na Muhtasar yes. Sire, taj znači. Yes. Dok je ovaj Tulejha, koji se spominje, pokajao se. I Esad el I onaj, otišao je sa muslimanima, i borio se sa njima protiv Perzijanaca i tamo je preselio. I, i vadio za hiljadu. Jesno. On je bio za hiljadu rat, a poglasio se to sami. Bio je, znači, pa se pokajao od toga. Tako da, Hvala vas, Spano, Tara, da mi srčeva svaki zavod. Amen. dali zekat. Znači nisu svi murtedi bili isti, je tako? Nisu svi murtedi bili isti. Ovi, ovi murtedi protiv koji je Ebu poveo vojsko, na 11 vojnih po, po, pohoda organizovao. Neki su povjerovali mu sejnem i da učestvuju sa Mohamedom sallallahu alaihi sallam poslanstvo, neki ovo, neki ono. Neki nisu davali, sam, znači ništa kod nije bio problem, samo ne daju zeke. Kaže, mi smo tu pristali da dajemo Rasulu sallallahu alaihi se, a ne tebi, Ebu Bekru. tako? Sve Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu i svi ashabi, sve ove murtede su podjednako, znači na isti način posmatrali i na isti način se prema njima ponašali. Kako? Borili se protiv njih, ubijali ih, zarobljavali ih, jel tako? Njihove žene uzimali kao roblje i djecu i njihovi metak uzimali kao ratni plin. Što je dokad šta? Da su ih smatrali murtedima. Neki, neki, znači naći ćete negdje, su dolazili sa drugačijim mišljenjima. Jel tako? Sa drugačijim mišljenjima. Međutim, ovo je ono što je stabilno u Siriji. U Siriji je Bubakra, tako? nije nigdje zabilježeno da su napravili nekakav izuzetak i razlog ko pravila. Protiv svih se borili na isti način. Znači, tamo, na primjer, imam nevovi. Smatraju da nisu onaj kefir. O tako. Međutim, nema, nema dokaza. Na isti način se odnosili prema svima. Ali on kaže nisu zato što su bili skoro prihvatili islam i tako dalje. Ne zato što samo dijelo nije kuf, nego na, nalazimo predanje zato što su bili skoro prihvatili islam i tako dalje. Međutim, nije. Iz sire Ebu Bekra vidimo da nije pravi razliku između njih. Na osnovu toga, islam učenjaci došli do sljedećeg zaključka. Šta? Koja god skupina muslima, skupina hajde da kažemo muslimana, je tako? Se organizuje i dogovorno, je tako, odbaci i neće da ispuni jedan od važiva islama. Kako kaže šehol islam Ibn Taymi, zbog kojeg bi pojedinac bio kafir ako ga zanegira. Ako jedan propis na period zanegira neko, neki od propisa islama, ako ga zanegira šta, postaje kafirom, makar ga ispunjavu. O tako? Zato što negira da je to vađib, ili tako? Taj vađib, ako jedna skupina organizovano, organizuje se i ostavi, i dogovore se da ga ostavi, ili se odupiru u njegovom izvršavanju, organizuje se da se odupru da izvrše taj vađib. Time postaju svi morte. Bez obzira što priznaju da je to vađib. Time postaju svi murtedi makar priznavali da je to vađit. Zato što se organizovali u njegovom ostavljanju. E to je propis, na primjer, ovi bošnjačkih mahala, u kojima su se dogovorili šta da ostave neke namaze, namaze da obavljaju džemat. Saba. Dogovore se da ostave saba, na primjer, povodne i kindiju, klanje samo akšan, pijaciju. Ili samo džumu jaci jer ljeti ona kasna. Je tako? Ili samo žum, ali se dogovore. Šta su oni? Oni su se organizovali. U čem? U ostavljan i dogovorili da ostave jedan od dva džipa. Je tako? Evo na opštini Hadžića ja živim. Svi se dogovorili, samo klanjaju četvrtak i, i nedlju. Nikako više. Samo se džavno otvara četvrtkom nedlju. I samo jaci ovdje nikad više. Za jaci dođe nikad. To je isto, razumijem. To je sve džamije, ja mislim, osim, osim u centru. U ovom slučaju, vidite. U ovom slučaju, šta je s ovim ljudima? Isto kao s ovim što se dogovorili da ne daju zeklja. Isto. Jedan kroz jedan. I svi su, sve, na sve spada njih, na njih taj propis riddeta, osim onih koji se ne slažu sa tim, protiv su toga. Da tako? I smeje taj im to i osuđuju to. Osim njih. A svi ostali koji su učestvovali sa tim zadovoljni i tu eto podržavaju, ta, sa tim su, sa njima su u profesiji. Znači, da nije e, pitanje sad marala, ovo se veže malo dalje, jer i oni koji su i postavili to su zadovoljni s tim. Dobro, ovi koji su i postavili, zadnji smo. Zadnji smo. Ove, se zagavali sa židanima i hrštanima i kažu, kako nam kažu? Ko je rekao? Ja.